Haq yo'linda jihoddamiz, kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Haq yo'linda jihoddamiz, kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Maydon uzra qimirlasak, ustimizda malaklar, og'ir kunda haqda turib barokatga yetarmiz. Maydon uzra qimirlasak, ustimizda malaklar, og'ir kunda haqda turib barokatga falokatga yetarmiz jihad qilib faqat asri saodatni izladik jihad bilan dinimizni tiklamoqni istadik jihad qilib faqat asri saodatni izladik jihad bilan dinimizni tiklamoqni istadik butun qavmi qarindoshni shu yo'llarga qistadik Alloh nasib etsa balki xilofatga yetarmiz butun qavmi qarindoshni shu yo'llarga qistadik Alloh nasib etsa yetsa balki xilofatga yetarmiz. Shahidlarni topshirsak-da ko'paymoqda sonimiz, jasoratga to'lmoqdamiz, to'kilganda qonimiz. shahidlarni topshirsak-da ko'paymoqda sonimiz, jasoratga to'lmoqdamiz, to'kilganda qonimiz, boshlarimiz uzilsa-yu uzilmasa jonimiz, ashoblarga nasib etgan sharofatga yetarmiz. Boshlarimiz uzilsa-yu uzilmasa jonimiz, ashoblarga nasib etgan sharofatga yetarmiz. Kufr ahli kibrdadir, to'kilsa ham shonlari, chunki ular so'qir mudom yonida shaytonlari kufr ahli kibrdadir to'kilsa ham shonlari chunki ular so'qir mudom yonida shaytonlari fursat yetib kelsa agar xayrlashu onlari sinovlarni bosib o'tib mukofotga yetarmiz fursat yetib kelsa agar xayrlashu onlari sinovlarni bosib o'tib mukofotga yetarmiz dunyo sevar kushandalar bu dunyoga ko'p baxil dinga qarshi kurashsalar siyosat ortmoqda hub ahil dunyo sevar kushandalar bu dunyoga ko'p bahl dinga qarshi kurashsalar siyosatda hub ahil bizni halok qilish uchun fikr qilar xilma-xil bu zahmatga sabr qilib ziyofatga yetarmiz bizni halok qilish uchun fikr qilar xilma-xil zahmatga sabr qilib ziyofatga yetarmiz. Haq yo'limda jihoddamiz, kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Haq yo'limda jihoddamiz, kuchga to'lib bilaklar, risolatni o'z o'rniga qo'yish bo'ldi tilaklar. Allohu akbar.